Був у нас е, знаменитий гуцульський е, музикант Верешка, а е, він ще мав кличку, що Савчук так називали. Ну та й амен. і медячого багато з нього, як то кажуть, накрали егрів гуцульських. Та й голова сільради, якого зібрали, були якогось бідняка такого неграмотного в селятині головою сільради. А я робив головою сільради у Шепецькій сільраді. А він, як сусід, та й зробив собі такий вечорок, а ми, каже, двірники, голови, аби ми поговорили, що тут у честь мене він такий вечорок устроїв. Та й прикликав цього веришку, щоб там на тим на черку скрепку грав. Та й ну, я прийшов, до знайомий з Верешку. Верешко грає, а він трошки випивши, та й каже, ой, пані е, Савчук, дай, та й все дає по п'ятерки, по п'ять рублів гроші, та й каже, ой, пані Савчук, аби вам Бог дав дуже багато добрих, щасливих років прожити. А Верешко не говорить, що дай Боже і вам, пані Козмінчук, але каже, дай мені Боже витримати. І далі грає. Той знов май тут, що що тягне п'ятерку, оце і оце і пані Верешко. Ну, би вам Бог дав дуже гонорових таких щасливих років багато прожити. А Верешко каже, дай мені Боже витримати і десь за п'ять раз отак повторяв, а той не догадався, як це як це приходить. Ти живе, як хочеш, лиш би я прожив добре. А був був якийсь прокіп, прокоп пердей. Та й він часто жив там, де верешко, там по сусідству з верешку. Тобто такий був якийсь, ну, такий він був якийсь дуже такий бойовий і інтересний той Прокіп Пердей. Та й а Верешко був такий, що любив жартувати. Та й прийшов той Прокоп до Верешки, а в нього була теща калена, було ім'я. Та й він у тій воїні австрійській він воював та був такий був за Австрії штурм батальйон. Що де треба штурмуватися, та й цей штурм батальйон, значить, йшов чи з русскими, чи вже хтось з італіянцями, та й вони штурмувалися. А він такий якийсь був, що то, то для сміха усе особливо Верешка говорить. Знаєте що, Прокопе, я дуже люблю, дам вам горівки петі. Ви покажіть як ви штурмувалися з москалями та там з італіянцями, бо він був на русько-австрійському фронті і на австрійсько-італіянському фронті. А він каже, то же мені дай якийсь байнят, та я покажу. Ну, а ну як? Та він стане, став серед, став серед, став серед хати. Та й каже, то буває, що Юда виттю підходить, я туди, а Юда витцю, я сюди. А я наперед, а то ще буває, що Юда ззаду підходить. А я отак, а баба няшла, то та калена няшла тарілку з супом, а дав отак та й сунув бабі ножем обальняв тому шию. А баба, баба каже, що ви робите брогом, ви мене зарізали. А той каже, та це лютий тебе запхав під байнят. zabintuale, babu, tai už ją reiškia viršinį prasiaubint, po ką daug šturmujuci.